บุ๊กทูเจ็ดีดหมายเลขสเตวิลาดิฉันนับสเตยมหนึ่ง สอง สามเอนาดวา ทรีดิฉันนับถึงสามสเตย์มดอทรีดิฉันนับต่อไปสเตย์มนับเรยสี่ ห้า หกสตีรีพีทชิสต์เจ็ดแปด ก้าซีดัมโอซัมเดวิดดิฉันนับสเตยมคุณนับสเตยชเขานับสเตยหนึ่งที่หนึ่งแอนนา prvi สอง ที่สอง dva drugi สาม ที่สาม tri tretji สี่ ที่สี่ štiri četrti ห้า ผิดแพตีหกที่หกชิสต์เชสตีเจ็ดที่เจ็ดซีดัมเซดมีแปดที่แปดโอซัมออสมีเก้าที่เก้า Devete. Deveti.